Gugu goitatzen dugun deliberazioa da Komisio Extramunicipal horren zutik sotik eh, ezartzea. Hala, hori behar diteka, hor itz, horretan bukatu du diskusionea osapesak uh, eh, erraiteko ondoko, ondoko erriko kontseiluan eh, deliberazioa hori proposatua izan entzaukula. Uh -huh. Hor bai. Baitare errandu, errandu ondoko, eta askori hori da bendoko berditake ateratu, errandu ere hor eskola gehiago izan zela uh, ateatuko den magazin horretan. Uh, Eta horre gauzak eh, urbilagotik segituko ditugu.